Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімі арқылы сіздермен біргеміз өткен бағдарламамызда мәриямның қорай мырзамен танысқанына куә болған едік бүгінгі бағдарламамызда болса мәриямның әңгімесіне қысқаша үзіліс беріп түрік тілінің кейбір грамматика ерекшеліктерін үйренеміз бүгінгі сабағымыз есімдіктерге байланысты түрік тілінде алты есімдік бар енді оларды атап өтеміз сіздер де бізден кейін қайталаңыздар бән мен сән сен о ол Biz Biz Siz Siz Onlar Onlar Ардақты тыңдаушылар, есімдіктерді тыңдадық, мағыналарында үйлендік енді есімдіктердің сөйлемде қалай қолданылғанын көру үшін мына сөйлемдерді мұқият тыңдап қайталаңыздар benim кітабым. менің кітабым Сенің калемин Сенің қаламың. Оның арабасы. Оның көлігі. Бізім arkadaşımız Біздің жолдасымыз Sizin bilgisayarınız. Sizin kompüteriniz. Onların okulu. Олардың мектебі. Ардақты тыңдаушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі апта түркше апта күндері мен ай және маусым есімдерін үйренуге тырысамыз. Келесі апта кездескенше сау болыңыздар. Hoşça kalın. түрікше үйренеміз